บุ๊กทู เจ็ดสิบสี่เมื่อยตื้อเมื่อยตื้อขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างซิน cái gì đó ซิน cái gì đó คุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ bạn cắt tóc cho tôi được không bạn cắt tóc cho tôi được không อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ làm ơn đừng ngắn quá làm ơn đừng ngắn quá สั้นอีกนิดนะครับ làm ơn ngắn hơn một chút làm ơn ngắn hơn một chút ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ bạn rửa ảnh được không bạn rửa ảnh được không รูปอยู่ในซีดีครับ mấy bức ảnh ở trong đĩa CD mấy bức ảnh ở trong đĩa CD รูปอยู่ในกล้องครับ mấy bức ảnh ở trong máy ảnh mấy bức ảnh ở trong máy ảnh ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ bạn sửa đồng hồ được không bạn sửa đồng hồ được không กระจกแตก kính thủy tinh bị vỡ kính thủy tinh bị vỡ แบตเตอรี่หมด pin hết rồi pin hết rồi ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ bạn là áo sơ mi được không bạn là áo sơ mi được không ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ bạn giặt quần được không bạn giặt quần được không ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ bạn sửa giày được không bạn sửa giày được không ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ bạn đưa bật lửa cho tôi được không bạn đưa bật lửa cho tôi được không คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ bạn có diêm hoặc bật lửa không bạn có diêm hoặc bật lửa không คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับ bạn có gạt tàn không bạn có gạt tàn không คุณสูบซิก้าไหมครับ bạn hút xì gà không bạn hút xì gà không คุณสูบบุหรี่ไหมครับ bạn hút thuốc lá không bạn hút thuốc lá không คุณสูบไปป์ไหมครับ Bạn hút tẩu không? Bạn hút tẩu không?